Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobar večer slušatelji drugog puta. Evo nas ponovo zajedno. U našoj emisiji danas govorimo o urbanizmu, govorimo o planiranju prostora, govorimo o tome gdje živimo, kako živimo i kako ćemo u budućnosti živjeti u našem gradu. E, Moje večerašnji gost Emil Jurcen. Emil, dobar večer. Dobar večer i vama. E, Emila ćemo kratko predstaviti, još uvijek u 20. godinama, diplomirani arhitekt e, Puležan, sa, na privremenom radu u Rijeci. Što još reći o Emilu u njegovoj dosadašnjoj karijeri? E, pa evo, možda je najvažnija stvar da su sam e, zajedno sa prijateljima i kolegama već e, gotovo 4-5 godina aktivan e, u pulskoj grupi i u inicijativi Volim Pulu koja se bavi pitanjima prvenstveno muzila, Katarine, bivših vojnih zona, E, ali i općenito znači pitanjem e, planiranja grada, planiranja pule e, i aktivne uloge nas stanovnika grada u tim planovima. to je i razlog zašto Emil u emisiji drugi put, jer ova emisija koja govori o drugačijim promišljanjima grada, govori o drugačijim pristupima promišljanju grada i ja sam bio mm, vrlo ugodno iznenađen kada sam prvi put se sreo sa inicijativom koju je Emil i njegovi prijatelji pokrenuo, malo me asocirala na ono što smo djeca čitali Emil i detektivi e, jedne stare pripovjetke koje, koje smo čitali kod djeca. Uglavnom, Emil je taj koji je pričao dosta e, kao sociolog, dosta kao čovjek iz humanističkih recimo znanosti, a manje kao ono što sam ja prepoznavao arhitekte koji bi voljeli nacrtati lijepu kuću i s time se zadovoljili, a razmišljaju o tome kako će se u njoj stanovati, kakvi će se odnosi stvarati među ljudima, to je bilo nekako u drugoj na, drugom, na drugom nivou. Kako ti doživljavaš sebe i recimo svoju generaciju ili svoje prijatelje koji jesu arhitekti, ali su vrlo aktivni u ovom recimo društvenom pristupom? E, pa u samom procesu obrazovanja e, kod arhitekata, znači na fakultetima je, ajmo reći, prisutna, nije, nije previše prisutna, ali u nekoj mjeri je prisutna ta komponenta sociologije, postoji sociologija grada kao posebna disciplina, postoji ta komponenta humanističkih e, nauka u, u, u samom radu pogotovo kada mjerila postaju veća, kad se bavimo urbanizmom, planiranjem i takvim stvarima. Dakle, možda se tu treba razlikovati od nekog rada arhitekte e, što podrazumijeva projektiranje kuće za neku osobu do rada urbaniste koji se bavi e, koordinacijom, čak ne ni radom, znači pogrešno je smatra da, da arhitekti rade urbaničke planove. Urbanički planovi su sastavljeni, od, od njih izrađuje tim koji bi trebao biti interdisciplinarni tim e, sastavljen od e, sociologa, antropologa, ekonomista, e, ljudi iz gospodarstva i ostalih dana e, koje čine ljudsku zajednicu E, zato je, je tako i grad sastavljen. Dakle, grad je jedan živi organizam, e, grad je, ajmo reći, čak i centar e, društvenosti, tako da je nemoguće ostati izoliran u bavljenju sa tim pitanjima. Možda ako ste već spomenuli neki generacijski pomak, moguće je zaprimijeti da je sve više arhitekata ovaj, mislim to se u nekim intervalima, ja bih rekao, ponavlja kroz povijest da se postoje intervali u kojima se arhitektura i arhitekti više prema društvenoj e, problematici usmjeravaju. Jedan jači takav e, interval je sigurno bio kraj 60-ih, 68 je, je, stvorila jednu cijelu generaciju arhitekata koji su... Društveno proaktivni bili, recimo. Evo, e, Emil i ja smo došli, upravo zajedno smo bili na jednoj tribini koja je organizirana Zelena Istra, koja je govorila upravo o tome što znači aktivnost građana u planiranju prostora, kada se s druge strane ti građana nađe i krupni kapital, i politika, i e, administracija, i mi smo na tom druženju osjetili dosta povišenih tonova, dosta recimo frustracije. E, kako vi doživljavate javnu raspravu, odnosno koliko doživljavate mogućnost djelovanja građana? Naime, e, često mi se obraćaju građani i kažu, ma to je sve lijepo što ti govoriš, e, sve to je lijepo, međutim ništa se tu ne može učiniti. Da li se nešto može učiniti? Pa kako stvari stoje, to je istina da se ništa ne može učiniti. I također na raspravi na, u mjesnom odboru Nova Veruda je rečeno Dakle, unatoč tome što, se, što građani sudjeluju u raspravi, sudjeluju u, a kroz raspravu sudjeluju i u procesu donošenja plana, također je napomenuto da mjesni odbor nema nikakve izvršne moći. Znači, on nema nikakve ovlasti, ama baš nula. Tako da taj jedan oblik sudjelovanja bez e, moći odlučivanja ili suodlučivanja je, je čista maska, čista falsa, Bolje da, ga ne, bolje da ne postoji nego da postoji kao takav. Zato je, znači, mi, možemo, mi se možemo svakodnevno sastajati i svakodnevno raspravljati i organizirati seriju javnih rasprava, ali mi nemamo nikakvu izvršnu moć. Izvršnu da. moć drži politika, čak niti ne krupni kapital, što je interesantno po meni u mhm. Hrvatskoj. Dakle, iako se deklarira kao kapitalistička zemlja, kao ne, neoliberalna zemlja, u Hrvatskoj krupni kapital gotovo da nema nikakvog utjecaja. E, jedini utjecaj ima politička kasta, politička klasa, koja se ponaša kao da je 47. Dakle, ponaša se kao jedan politbiro E, i donose se odluke koje nisu u interesu, ne, građana, lako za građane, koje nisu niti u interesu kapitala. Mhm. Recimo, gradi se, ne znam, uzet ću za primjer e, e, most na Pelješac. Most na Pelješac nije u interesu nikakvog kapitala, jer ne povezuje nikakve gospodarski interesantne regije, nije neophodan, e, nije u interesu građana, jer će se naplaćivati, tako da se malo koji građani će se njime voziti Dakle, on je u interesu isključivo e, političke klase koja je to tako zamislila i koja ne može tu odluku pobiti, jer ako bi to pobili, onda bi pobili i mit o vlastitoj nepogrešivosti. Ja ću malo spekulirati, ne želeći ulaziti u, u, u neke situacije različitih e, doživljavanja te stvarnosti, ali možemo li spekulirati da iza svake politike se u konačnici nalazi neki novac koji treba isfinancirati neku predizbornu kampanju koji treba ljudima reći za koga da glasaju, biti često na televiziji, biti često u medijima i za to je novac potreban. A ali u tom slučaju je novac sredstvo. Sredstvo. Novac je sredstvo, a moć je cilj. Dakle, moć upravljanja ljudima je cilj a za taj cilj treba sredstvo, a to sredstvo su pozajmice od banaka, e, pogodovanje e, investicijama, ali ja to sigurno ne bi zvao krupnim kapitalom. Ja e, ovo govorim što je specifično za Hrvatsku, dakle. Mhm. koliko sam ja upoznat u, u europskim zemljama ili u Sjedinjenim državama, sigurno kapital ima daleko jaču ulogu i moć od politike. Dakle, privatni investitor e, e, i, i, i pragmatična neka rješenja koja donose dobit ne samo jednom investitoru ili više investitora, u konačnici i građanima, su važnija od e, neke autokratske odluke. Pardon, ako smijem ovaj, nastaviti. Dakle, jedan od primjera koji možda je još bliži je projekt Bruni Riviera. Znači, to je projekt koji je politički zamišljen dakle, od strane troje četvora političara Eh, političar Veljko Ostojić si prisvaja eh, autorstvo nad tim projektom. Eh, I, ali taj projekt je zamišljen prije 10-15 godina. On nije ostvaren. Teško da će biti ostvaren. E, nanio je ogromne gospodarske, gospodarsku štetu Puli, zato su te zone, vojne zone, već 10-15 godina rezervirane u svrhu nekih investicija koje neće doći, a sprečavaju se sve druge investicije od ribarskih zona, od, e, od e, obrtničkih zona, od e, različitih i gospodarskih i kulturnih i društvenih sadržaja koji bi tamo mogli biti, ali nisu zato jer je neko zamrznuo to, dakle dvoje, troje političara je zamrznulo to i već 15 godina čuva to za neku namjenu koja je teško da će se desiti. Dakle, tu su nanesene ogromne gospodarske štete i izgubljeno je puno novaca. E, tako da nije kapital taj koji je to odlučio, nego su to, odluč, dakle, to je odlučila politička klasa koja gaji vlastitu nedodirljivost. A ovdje bi se vratio na dakle, to pitanje što građanin može učiniti, dakle da li mi nešto možemo učiniti, pa ja smatram da e, raspravom možemo učiniti, ali ne raspravom koja će rezultirati e, prigovorom ili primjedbom gradskoj vlasti, nego raspravom koja, će, koja se, se može zaključiti tako da se, da, da se spozna da ti političari nisu nedodirljivi, da su oni i da oni nisu bogovi, da oni nisu politička klasa koja je nepogrešiva i da se njih prisili, jer oni neće to e, mirnim putem i kulturnim putem shvatiti. Oni će to grubim putem jedino shvatiti, da ih se prisili da se prestanu igrati sa našim životima. E, meni moram priznati imponira da ovako mlad čovjek e, sa ovoliko dubokim razumijevanjem i strašu i hrabrošću govori o ovim temama jer to nije previše često, nije previše uobičajeno. E, mi vidimo na mnogim skupovima e, primjedbe tipa i večeras smo isto čuli sve dobro što govorite, ali ništa se ne može učiniti Eh, onda primjedbe, a ko je to govorio, ovi sigurno nisu istrijani koji su tako govorili. Naime, osjeća se neka, neka ja bih rekao da često puta u našim pristupima eh, ovoj stvarnosti doživljavam onu ščavonsku eh, mentalitet istarski sa Markovog trga gdje kažu, a mi smo brižni, mi ne možemo ništa napraviti. kako vaše iskustvo vas u, u, udruzi govori o tome što ste učinili i promjene koje, ste vi koje su se dogodile s vašim pristupima koji često puta, vidjeli smo i u medijima, nisu bili previše mekani? Pa, prvo bi samo volio ispraviti, dakle nismo ni inicijativa ni Pulska grupa nisu udruge, E, iz grupe građana dakle to su mhm. grupe neformalne grupe baš zbog toga što ne želimo se registrirati ne želimo ovaj e, ući u sistem ući u sistem niti tražiti financiranje mhm. od e, bilo koje javne ustanove dakle cijeli naš rad je samo financiran dakle samo doprinosom svi mi koji smatramo da radimo korisnu stvar doprinosimo dijelom naših, našeg privatnog novca da te stvari i sprovedemo a kao drugo, inače nisam baš pobornik e, pričanja o mentalitetima, dakle po meni je, su ljudi, ljudsko ponašanje nešto što se mijenja, tako i navike. E, ali sam se recimo sjetio, ako se već na neku istarsku tradiciju puca, onda <clears throat> je za mene jedan pozitivan primjer e, primjer Pična i primjer okula mhm. Dakle, gdje, ajmo reći, ta neka istarska, ovaj, e, istarska, istarska sitnodušnost koja e, s jedne strane ne može ništa postići, ali s druge strane, ako je vrlo ozbiljna stvar u pitanju, spremna je i ustrajna i godinama pružati otpor dok se to ne napravi. To je recimo nešto što osobno u nekim drugim regijama nisam doživio, primjerice u Dalmaciji, gdje se, se oko puno manjih stvari radi galama, ali ne postoji ni jedna priča koja je toliko, toliko dugotrajna kao što je recimo priča oko Rokula ili priča oko Brilne Rivijere, gdje dakle e, stanovnici i građani već pet pa i deset godina pružaju otpor e, e, institucijama i pružat će otpor dok se to ne riješi. To, to je definitivno. Napravit ćemo malu pauzu muzičku, a onda ćemo se vratiti ovoj konkretnoj temi. To je bila naša večerašnje druženje na tribini Zelene Istre vezano za planiranje prostora Lučica Delfin. ne mogu k sebi doći A spremna sam to čekala S tobom znam da sve ću proći Sudbina se ostvarila Danima se vrtim Po istom krugu hodam I ne mogu si ništa reći čujem samo tvoje Vodimo vas na drugi put. Trag u emisiji, evo nas natrag sa Emilom Jurcanom, mladim arhitektom, urbanistom, čovjeku koji već nekoliko godina sa svojim prijateljima vodi, rekli smo ne udrugu, nego grupu građana, volim Pulu i udrugu koja se bavi muzilom i onim što na tim prostorima želimo vidjeti kao građani u budućnosti. Emilo bih želio pitati jednu stvar koja me često kao osobu muči kada promatram odnos između politike kapitala s jedne strane i građana građanskih inicijativa s druge strane. Naime, e, ono što karakterizira kapital, ono što karakterizira politiku je da živi od naših novaca. Znači, mi smo ti koji stvaramo novce, bilo u obliku profita ostavljamo kapitalu, bilo u obliku poreza dajemo politici. I sa tim novcima politika uporno radi i pokušava rješavati svoje interese i svoje pristupe neovisno o tome koji su stvarni interesi građana. S druge strane imamo građane koji jednog dana moraju dijete odvesti u vrtić, drugi dan moraju razmišljati kako će platiti struju, treći dan da li im je neko bolestan i oni nisu toliko uporni, nemaju toliko iza sebe podrške kao što je ova druga strana. Kako vi, odnosno kako vi u vašoj udruzi uspijevate te aktivnosti držati stalno toliko recimo u tenziji? Pa, mislim da je tu najveća hrana, rekao bi, koja drži cijelu priču, e, uvjerenje da, da radimo ispravnu stvar. Dakle, to nijedan političar nema. Ja mislim da nema. Dakle, oni svi sumnjaju u, u ono što rade, svjesni su toga. Svjesni su toga da moraju lagati svakodnevno da bi prikrili stvarne interese i to je nešto što koliko god se trudio, dakle oni za svaku, eh, iako imaju više novac, daleko više novaca od nas, oni za svaku stvar eh, moraju taj novac dati. Oni imaju ispod sebe eh, strukturu. ogromnu strukturu koju mm. moraju svakodnevno plaćati da bi ih održavala na tronu čim ih prestane plaćati, dakle imaju seriju plaćenika. Kada bi pulski gradonačelnik Miletić kada ne bi platio, kada, kada jedan mjesec ili dva mjeseca ne bi stigla plaća gradskoj upravi, on bi pao. da. definitivno. A mi ne, zato jer mi niti ne primamo novac od nikog, niti nismo dužni nekome. A s druge strane imamo to uvjerenje da činimo ispravnu stvar i to je, to je hrana koju ne može zamijeniti nijedna druga. E, dok smo slušali ovaj muzički broj, onda mi je Emil rekao nešto što me baš začudilo i što prvi put čujem, pa vjerujem da će to sada podijeliti sa našim slušateljima, a to je e, taj neki stav socijalni, da ne kažem socijalistički arhitekata iz u kojem stoljeću si spomenuo? Pa početkom 20. stoljeća. možeš e, reći našim dakle, slušateljima? To čak nisu ni bili socijalistički arhitekti. To je ja, ja sam to pod navodnicima stavio. Kongres, e, Međunarodni kongres modernih arhitekata. Jedna institucija koja je nastala krajem 20. godina prošlog stoljeća i trajala je do 1956. u Dubrovniku je zadnji kongres održan. Hm. E, I ona je nastala, dakle, ti arhitekti modernizma, arhitekti s početka 20. stoljeća su se organizirali i kritizirali su grad koji se do tada razvijao. Dakle, tada je Europa u 19. stoljeću doživjela jednu naglu industrializaciju, gradovi su naglo narasli, ono što se sad dešava u trećem svijetu. E, dakle, <clears throat> gradovi su se e, jako širili, London, Pariz, Barcelona, svi Berlin, svi europski gradovi, a nicali su i nastajali su isključivo na podlozi vlasništva, privatnog vlasništva, što je stvaralo špekulacije i mešetarenja, mešetarenja zemljištem, mešetarenja stanovima. I to je rezultiralo jednom općom bijedom u tim e, gradovima. Ono što su se oni zalagali, oni su tvrdili da se nijedan urbanizam ne može na podlozi vlasništva raditi. Dakle, da bi se mogao raditi grad, da bi se mogao e, planirati grad, potrebno je ukinuti vlasništvo. Odnosno, urbanizam ne bi smio robovati vlasništvu e, ako želimo da se grad e, pravedno razvija. To je bio stav, e, dakle, međunarodni stav arhitekata prve polovice 20. stoljeća. I taj stav se s jedne strane radikalno primjenjivo u socijalističkim zemljama, je vlasništvo ukinuto, odnosno postojalo je društveno vlasništvo i tada su nastajali e, recimo i u Puli, kvalitovi koji su imali i banke, i pošte, i vrtiće, i škole, i parkinge, i stanove, i sve živo, što se nikad poslije nije desilo. E, ali međutim to se dešavalo i u, e, e zemljama. Mhm. Dakle, tada je također, iako je privatno vlasništvo postojalo, ali bio taj utjecaj toliko jak? Ono je, da, utjecaj prirodnog vlasništva se suzbio Aha. da bi mogla, dakle, gradska uprava ili državna uprava da bi mogla planirati prostor e, u, u općem interesu dakle, zajednice. I tu je privatni interes bio podređen, čak i u kapitalizmu. U ovoj našoj emisiji u više navrata smo govorili o, o, situacijama i kad, krupno kapitala i kapitala i govorimo o ovom sustavu koji se nalazi na granicama svoje izdržljivosti u mnogim e, elementima, bilo da se radi o medicini, farmaceutici, govorili smo o tome kako kapital funkcionira u prehrani, u, u, u mnogim, mnogim e, domenama našeg života. E, kako bi ti ocijenio ono što se danas događa u domeni arhitekture i urbanizma u konkretnom slučaju kod nas i eventualno u komparaciji sa svijetom? Pulska grupa je ovog ljeta organizirala, dakle prije desetak mjeseci, organizirala međunarodni kongres e, arhitekata e, pod nazivom e, Grad postkapitalizma, dakle grad nakon kapitalizma, gdje smo pozvali <clears throat> kolege iz gotovo svih europskih zemlja, bilo je jedno petnaestak međunarodnih grupa arhitekata i tri dana su prezentirali svoje radove, razmišljanja i raspravljali smo o tome kako bi se grad mogao razvijati mimo kapitalizma e, i to u prostorima Rojca prvi dan, drugi dan u prostorima Katarine i treći dan e, na Muzilu. Tako da mhm. su onda i ti prostori inspirirali same sudionike e, do toga da se na kraju na Muzilu čak i usvojila jedna deklaracija deklaracija o razvijanju grada mimo kapitalizma. Jer se zaključilo da je dakle ova kriza, recesija koja nije nacionalna, ona je globalna, nije kao što su rekli samo jedna obična kriza koja je kapitalizmu potrebna, nego je malo dugoročnija kriza, je nešto što je, e, dakle, nešto što je dotuklo jedan totalno suludi proces koji je započeo 80-ih, a to je proces neoliberalizma i proces e, radikalne privatizacije javnih resursa, ali ne samo javnih, nego i zajedničkih resursa, dakle resursa koji nisu državni, nego su zajednički, od, e, recimo, od grupa, od e, samo, organiziranih grupa ljudi, građana, korisnika i takvih stvari. E, takav jedan zajednički resurs se u Istri naziva komunal. Mhm. I ta deklaracija, dakle i na zaključak cijelog tog kongresa post, postkapitalizma je bio da se e, ideju komunala treba e, provesti reanimirati, reanimirati, ali ne mhm. u šumama i livadama gdje je ona e, izvorno potječe, nego u samom gradu. Dakle, grad bi se trebao razvijati mimo postojećih javnih institucija koje su korumpirane, na način da e, stanovnici sami proizvode svoje institucije. Primjer toga je Rojc. Dakle, Rojc je jedna institucija koja je nastala u gradu, e, mimo gradske uprave, mimo države, mimo bilo koga. Nastala je polako, postepeno e, i kroz apsolutno sudjelovanje svih ljudi koji koriste tu zgradu. Onda smo išli korak dalje. Dakle, korak dalje bi bio ako postoje institucije koje, su, koje mogu ljudi sami proizvesti, a mm, moram napomenuti da je Rojc dakle, preuzeo gotovo sve javne sadržaje u gradu, od sportskih, društvenih, e, zdravstvenih, e, kulturnih, e, bilo kakvih. Mm, korak dalje bi bio da, da, da mi kao stanovnici možemo autonomno i proizvoditi, dakle, putem zadruga. Dakle, nisu nam potrebne... Što isto nije nepoznato u svijetu. Tako je niti, dakle, zadruga nije niti nešto što je komunizam izmislio ili Jugoslavija. Zadruge su postojale prije Jugoslavije, postoje i poslije Jugoslavije. Recimo, najstarija zadruga je u Španjolskoj koja ima već 60 godina i e, putem zadruge ljudi, dakle, sami investiraju svoj rad e, i udružuju se u radne organizacije i te radne organizacije onda grade stanove, grade društvene sadržaje, dakle, novac koji ljudi sami e, samom proizvodnjom zarade, bez da im neki nadzorni odbor ili menadžment to otkine, e, mogu to investirati recimo u stanove. Tako da postoje i stambene zadruge koje mogu, uglavnom. E, dakle, to je neka druga komponenta. Dakle, vlastite institucije, vlastita proizvodnja i vlastita zemlja, odnosno komunal, koji nije niti državni, niti gradski, nego je od zajednice ljudi koja, koja tamo proizvodi i tamo živi. Eh, da nije to neka prazna utopija govori i podatak da je eh, američka politologinja Elin Ostrom eh, koja od 60-ih proučava komunale po cijelom svijetu lani dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju. Dakle, njen rad je nagrađen tom nagradom, što je pokazalo da u tom nekom znanstvenom nivou se oči javnosti usmjeravaju prema tom nekom smjeru razvoja prema, dakle, prema samoorganiziranom e, upravljanju. E, meni osobno vrlo imponira, a vjerujem našim slušateljima, e, ovaj razgovor e, koga imamo priliku čuti od Emila Jurcena, koji je arhitekt, ali daleko više od onog što se može smatrati specijalistom. Ovo o čemu govorimo i ovo način na koji govori Emil je jedan holistički pristup koji objašnjava prostor, vrijeme u kojem živimo i mogućnosti koje stoje pred nama. Emile, probajmo sada, evo sad smo već polako se počnemo približavati kraju naše emisije, a potekla je na brzinu. E, kako bi e, ocrtali ovo naše druženje e, večeras na, na, na, na druženju građana, na tribini građana koji su razgovarali o tome e, što se može, da li se može e, mijenjati ono što je birokracija i što je politika zacrtala, a definitivno što smo vidjeli na DPU, na planiranju prostora e, Lučice Delfin, vidi se da je tamo pogodovano interesu kapitala, da su tamo prostori stvoreni koji će onemogućavati prodor do mora i vizure do mora građanima i da tamo javnih sadržaja ima zapravo zanemarivo. Mm, to je sve točno s time da bi ja naglasio upravo to ako e, dakle vi ste rekli da se pogodovalo interesima kapitala, ali mora se reći da je vlasništvo gradsko. Dakle, e, ovdje je ta uloga privatnog investitora koji se spominjao e, marginalna on, je, on financira taj plan. Da, da, točno. On ima 20% od Dakle, veliku većinu e, ima vlasništva ima grad. I on je mogao to usmjeriti u interese građana. Tako je. Tako da ovdje ne govorimo o nekom zlom investitoru koji, koji želi izgraditi o nešto za obalu, nego govorimo o, zloj, o zlom gradu, o zloj mhm. gradskoj upravi. Mhm. To, to treba tim riječima reći, kao što zapatisti to nazivaju Malgovi vjerno. zla vlada, koja E, se ponaša kao da je agencija za nekretnine ili trgovačko društvo. Ona to nije, ona je javna ustanova. I on, način na koji javna ustanova, na koji će to shvatiti da ona nije trgovačko društvo, nego da je ona javna ustanova, je taj da građani koji su se skupili na raspravi pokažu zube i kažu vi ste ovdje zbog našeg interesa. I taj interes će se na tom vlasništvu koje je gradsko, a što znači gradsko vlasništvo? To znači naše vlasništvo. Naše vlasništvo, Ovaj, jer to nije ničije drugo vlasništvo, nije od grada vlasništvo, jer, smo mi grad. Dakle, nije od Miletića to vlasništvo, nego je to vlasništvo građana Pule. I građani Pule će onda reći šta žele s tim e, vlasništvom. Ako građani Pule žele kolektivno ići u rizik špekulacije, dakle da svih 60 tisuća ljudi želi špekulirati sa nekretninama i to zajedno odluče, onda je legitimno da gradsko vlasništvo da se izgradi. Ali to treba prije pitati građana. Naravno, i to referendumom. Jer se onda, dakle, kolektivno se odlučuje da li su svi građani Pule žele se baviti špekulacijama u nekretninama. Ovaj, dakle, to je isto, recimo, uzo za primjer e, novine Glas Istre, koje su se odlučile Dakle, uprava Glasa Istra se odlučila krenuti u rizične špekulacije nekretninama i tu su izgubili sve novce. I, i firma je bankrotirala. To niko nije pitao, ni novinare, ni, ni, ne da nije pitao, nego niko nije ni znao ništa o tome. To se isto može desiti gradu Puli, gradskoj upravi. Ona, sad, ona se sad kocka sa nekretninama u, u razdoblju krize i oni mogu izgubiti puno novca. Nije nužno da oni dobiju puno novca, oni mogu izgubiti puno novca ako riskiraju previše. I to će se onda osjetiti na gradskom proračunu, odnosno na nama. Dakle, oni se kockaju sa, ne samo sa našom zemljom, nego i sa našim novcem. I e, to je ključan problem po meni e, plana Delfin. Da li će katnost biti kat više, kat niže, malo uža, malo od šira. Ključno je to da na gradskom vlasništvu građani trebaju reći kakav sadržaj žele. A najlogičnije bi bilo nešto što je u interesu svih građana. Ili barem građana Južne Pule koji tamo gravitiraju. A to su onda svi sadržaji koji ne postoje u naselju. Dakle, e, od trgovina, od, od banki, od pošti, od vrtića, škola, rekreacijskih zona, igdališta, svega onoga što oni žele, a nemaju u naselju koje je i sada već pregusto. E, evo, za kraj još jedno podpitanje, a to je <clears throat> kad smo bili na tom mjesnom odboru i na toj tribini, spomenuto je bilo građani se uvode u proces u trenutku planiranja, kada je već najčešće prekasno javne rasprave bi trebalo voditi u procesu promišljanja, strategije, promišljanja onoga što i kuda želimo ići kao zajednici, kao društvo, koji vrijednosti sustav želimo podržavati. Tvoje iskustvo u tom dijelu koje se odnosi na, na, na strategiju ja, ili ne mislim da je prekasno. Dakle, ovo je neki najobičniji dokument. Znači ti smatraš da to se još treba izgovarati jasno i glasno da to nije korektno. Nadam, to je onaj papir i e, ja se inače protivim mišljenju da je recimo da su urbanistički planovi bilo koji papiri, dakle nešto što nije realnost, nešto što nije fizičko u prostoru, nego neki papir, kad je on donesen se kaže ovo to je kasno gotovo je, e, jer tako nas tako nas e, kao građane često puta zavarava tako kaže nam se imamo papir sad papir je rekao i sad vi morate se po tome pa ponašati pa ovo je zemlja u kojoj se zakon može promijeniti u pet dana zakon o golfu je donesen po hitnom postupku u tjedan dana u izmjene urbanističkog, generalnog urbanističkog plana. Radio se 15 godina da bi nakon šest mjeseci krenuo u izmjene. Dakle, ti planovi se mijenjaju, zakoni se mijenjaju i to na dnevnoj bazi. Dakle, to ništa nije stabilno. Ono što je, ono kada bi bilo kasno, je kada bageri tamo dođu i, eh, i obave svoje. Dakle, kad se tamo izgradi. A dok se to izgradi, doći će još puno vremena u kojem eh, svi mi eh, možemo intervenirati. E, Emile, e, vjerujem da su naši slušatelji zadovoljni što su čuli ovako jedno hrabro razmišljanje. E, ovo je poziv svima nama da ne odustanemo od onog što zovemo budućnost, planiranje grada i ona sudbina koja treba i može biti u našim rukama. Ja želim puno uspjeha tebi u radu, tvojoj grupi i Mislim da smo svi na neki način tvoja grupa ako želimo podržati neke promjene koje su kvaliteta ovog rada. Samo što grupa nije moja. <laughs> Naša Hvala vam. Drugi put.